66886 fatvo. Savol: Alloh taolo Baqara surasida roza tutishga qodir bo'lmagan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lashlari lozim deydi. Bu miskinning balog'atga yetishi va mukallaf, ya'ni shar'iy majburiyatlar yuklangan bo'lishi shart qilinadimi? Agar inson 30 ta miskinni taomlantirmoqchi bo'lsa, miskinning farzandlari va qaramog'idagilar ham shunga kiradimi? Taom o'rniga pul bersa kifoya qiladimi? taomlantirish qanday o'lchovda hisoblanadi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Roza fidyasi beriladigan miskin balog'atga yetgan bo'lishi shart emas. To'rt mazhab imomlarining yakdil fikriga, ya'ni ittifoqiga ko'ra, uni mustaqil ovqatlanadigan go'dakka ham berish mumkin. Miskinning farzandlari, xotini va u nafaqa qilish vojib bo'lgan oila a'zolari ham Agar ularning yetarlicha ozuqasi bo'lmasa va bu miskindan boshqa ularni ta'minlaydigan kimsa topilmasa, ular ham taomlantiriladigan kishilar miqdoriga kiradi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida 4 ta asosiy masala bayon qilinadi. Birinchi masala: roza fidyasi kimga vojib bo'ladi? Avvalambor shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Ramazonda roza tutishga qodir bo'lgan va shar'iy uzri bo'lmagan biror kishiga rozasini ochish joiz emas. Shar'iy ruxsat bilan roza tutmagan har kim ham har bir kun evaziga bir miskinni taomlantirmaydi. Taomlantirish faqat keksa kishi va tuzalishiga umid qilinmaydigan surunkali kasalga chalingan bemor uchundir. Alloh taolo aytadi: "Va alallazina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin" Keksalik yoki zaifligi sababli roza tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lashlari lozim. Baqara surasi 184-oyat. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: Bu oyat mansux emas. Unda qari chol va qari kampir nazarda tutilgan. Ular roza tuta olishmaydi. Shuning uchun har bir kun o'rniga bir miskinni taomlantirishadi. Sahih Buxoriy 4505-hadis. Tuzalishiga umid qilinmaydigan bemorning hukmi keksa kishining hukmi kabidir. Ibn Qudoma rahimahulloh shunday deydi: Tuzalishidan umid uzilgan bemor roza tutmaydi va har bir qoldirilgan kun uchun bir miskinni to'ydiradi. Zero u keksa odamga tenglashtiriladi. Mughni 4-mujallad 396-bet. Ikkinchi masala taomlantiriladigan miskin deb kimga aytiladi? Roza fidyasi beriladigan miskin balog'atga yetgan bo'lishi shart emas. to'rt mazhab imomlarining yakdil fikriga, ya'ni ittifoqiga ko'ra, uni mustaqil ovqatlanadigan go'dakka ham berish mumkin. Ular faqat emizikli bolaga berish masalasida ixtilof qilishgan. Jumhur ulamolar, jumladan Imom Abu Hanifa, Imom Shofiiy va Imom Ahmad buni joiz deb bilishgan, chunki bu go'dak ham miskindir va oyatning umumiy ma'nosiga kiradi. Imom Malik rahimahullohning so'zlarining zohiriga ko'ra, u emizikli bolaga berilmaydi. Imom Malik sutdan ajratilgan bolaga fidyani berish joiz emas deganlar. Muvaffaq ibn Qudoma rahimahulloh shuni ixtiyor qilgan. 3-masala Roza kafforatiga haqli bo'lgan miskinga uning farzandlari va ayoli ham qo'shiladimi? Miskinning farzandlari, xotini va u nafaqa qilishi vojib bo'lgan oila a'zolari ham agar ularning yetarlicha ozuqasi bo'lmasa va bu miskindan boshqa ularni ta'minlaydigan kimsa topilmasa, ular ham taomlantiriladigan kishilar miqdoriga kiradi. Shu bois miskinga zakot molidan o'ziga va ahliga kifoya qiladigan miqdorda beriladi. Ibn Qosim rahimahulloh shunday deydi: Ikki toifaga, ya'ni faqir va miskinlarga undan ya'ni zakotdan o'zlariga va oilalariga kifoya qiladigan miqdor to'liq beriladi. Ravdul Murbi 3-mujallad 311-bet. So'nggi masala roza fidyasining miqdori. Miskinga beriladigan narsa va uning miqdoriga kelsak, unga yarim so, taxminan 1,5 kg o'sha yurtning asosiy ozuqasidan xoh guruch, xoh xurmo yoki boshqa narsa bo'lsin beriladi. Agar bunga qo'shimcha tarzda go'sht va yog' qo'shib berilsa ham yanada yaxshi bo'ladi. Buxoriy Anas radhiyallohu anhu dan qat'iy sig'a bilan muallaq holda rivoyat qiladiki, u kishi keksayganlarida va roza tutishdan ojiz bo'lganlarida roza tutmay, har bir kun uchun bir miskinni non va go'sht bilan taomlantirar edilar. Taomning qiymatini pul bilan berish esa joiz emas. Shayx Solih Favzon hafizahulloh shunday deydi: Miskinni to'ydirish siz zikr qilganingizdek naqd pul bilan bo'lmaydi. balki o'zingiz yashab turgan yurtning asosiy ozuqasi bo'lgan taomni berish bilan bo'ladi. Ya'ni har bir kun uchun o'sha yurtning odatdagi ozuqasidan yarim so berasiz. Yarim so taxminan 1.5 kilogrammga teng bo'ladi. Sizga har bir kun uchun biz zikr qilgan miqdorda yurtning ozuqasidan taom berishingiz vojib, naqd pul bermaysiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu haqda va alalladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin keksalik yoki zaifligi sababli roza tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lashlari lozim deb taomni aniq aytgan. Baqara surasi 184-oyat. Manba: Muntaqo min fatawa Sheikh Solih Favzon 3-mujallad 140-bet. Vallohu a'lam.